Allah subhanətə alə bizi müsəlman edib, müsəlman yaradıb, müsəlmanıq, müsəlman dövlətində yaşayırıq, müsəlman rəhbərliyi altında tabiçiliyimizi göstəririk və Allah eləsin ki, axıra qədər bizi belə xoşbəxt etsin.